Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները մտահոգություն են հայտնել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ։ Արցախում հրամանատարական հավաքներ են անցկացվել, քննարկվել են մարտեր վարելու հարցերը։ Արցախի ոստիկանապետը նոր նշանակումներ է կատարել։ Ստեփանակերտում բեմադրվել է լռության ձայն կամ 6-րդ պատվիրանը պիեսը։ Արտակարգ իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության առաջին եւ Հայաստանի հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ Արցախի ազգային ժողովի խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները ներկայացրել են իրենց տեսակետները։ Հայրենիք խմբակցության падգամավոր Ռուդիկ Հյուսնյունցը նշել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորմամբ մենք ինքներս մեզ տանում ենք դեպի բարդ իրավիճակ։ Նրա կարծիքով նախագահի ինստիտուտը պետք է երկրի համար հանդիսանա որպես խորհրդանիշ։ Բացի այդ, падգամավորը մտահոգություն է հայտնել նաև, որ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելով Ադրբեջանին ուրախանալու առիթ է տրվում, եւ դա այն դեպքում, երբ ամեն պահի գտնվում ենք պատերազմի վերսկսման վտանգի առաջ։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանի խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման գործում համապատասխան իրավական հիմնավորումները պետք է լինեն բավականաչափ։ Այդ առիթով կան շատ մտահոգություններ եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները իսկապես խորությամբ այդ ամենը կուսումնասիրեն բոլոր հարցերին տալով սպառիչ պատասխաններ, նշել է Վահրամ Բալայանը։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանի կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը բնականաբար լուրջ մտահոգություն է առաջացրել նաև Արցախում։ Չմոռանանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահն է, այլև Արցախի առաջին նախագահը, լինելով նաև Արցախի հերոս։ Ոստի մենք չենք կարող անտարբեր լինել այն ամենի նկատմամբ, ինչը կատարվում է նրա անվան շուրջ, հատկապես վերջին օրերին, ասել է Վարդգես Բաղարյանը։ Նա նշել է, որ անընդունելի է որոշ քաղաքական ուժերի եւ անձանց անթակույց հրճվանքը պայմանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորմամբ, ինչը սեպ է խրում հասարակության համերաշխության մեջ։ Լսելով Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացված մեղադրանքի եւ կալանավորման մասին, ես ցավ եմ ապրել։ Այս մասին ասել է հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանը։ Նա նշել է, որ դատական գործընթացը կընթանա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենսդրության տարին ու ոգուն համահունչ եւ ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում կպարզվի։ Մեզ համար խիստ կարևոր հարց է նաև այն, որ այս գործընթացը չվերաճի հայության մեջ տարանջատման նոր ալիքի, ինչի միտումը արդեն նկատվում է սոցիալական ցանցերում։ Ղարաբաղցի հայաստանցի կամ մեկ այլ արհեստական անջրպետ չի բխում մեր համազգային արժեքներից ու շահերից, նշել է Արթուր Թոմասյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ ներկայացված մեղադրանքի ու նրան կալանավորելու որոշման առնչությամբ օրինականության տեսանկյունից խնդրահարույց անվանելով հարուցված քրեական գործը։ Կուսակցության խմբակցությունը այս հարցի եւ նրա շուրջ զարգացումների մասին բացրաձայնելու է նաեւ խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով, միջազգային համապատասխան հարթակներում եւ ձևաչափերով։ Մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ. Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման առընչությամբ հայտարարություն է տարածել նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովրդավարական միություն կուսակցության նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Գործչի խոսքով մտահոգիչ է այն, որ այժմ Հայաստանը դարձել է մի դերասանի թատրոն, համարյա չեն գործում հակակշիռները, ընդդիմադիր կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, մամուլ։ Կարծես բոլորը վախեցած են ու սպասում են։ Այս ճանապարհը կտանի մեզ դեպի 37 թիվ՝ պատերազմ եւ մեկուսացում միջազգային ասպարեզում։ Մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ. Thank you Համաձայն Արցախի պաշտպանության բանակի 2018 թվականի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի, պաշտպանության բանակի միավորումների եւ կենտրոնական ենթակայության զորամասերի գումարտակների, ինչպես նաեւ հրետանային եւ հակաօթային պաշտպանության դիվիզիոնների հրամանատարների ու նրանց տեղակալների հետ անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ, որոնց նպատակն էր բարձրացնել վերոնշյալ ուղակի սպաների տեսական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները։ Հավաքների մեկնարկին մասնակիցներին հանդիպել է Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրելով բոլոր այն հարցերի վրա, որոնք առնչվում են վերոնշյալ սպայակազմի առօրյա գործունեությանը, մարտի նախապատրաստման ու վարման, փաստաթղթերի մշակման, ստորաբաժանումների ղեկավարման եւ համակողմանի խնդիրներին։ Հավաքի մասնակիցների հետ մարտավարական ու մասնագիտական տարբեր թեմաներով դասախոսություններ ու գործնական պարապմունքներ են անցկացրել նաև Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացուցիչները, հատուկ ուշադրություն դարձնելով քրակային, ֆիզիկական եւ տեխնիկական պատրաստության առարկաներին։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է ամառային զորակոչը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Զինկո մայոր Ստեփան Օհանջանյանը գող է։ Երկու զորակոչ չանցել է կազմակերպած, բոլոր զորակոչները ժամանակին ներկայացել են, մեկնել են հանրապետական ավակակայան եւ արդեն տարբեր զորամասերում ուսումնական շրջան են անցնում։ Ներկա զորակոչին տվողքի զորակոչիներ են մասնակցում։ Ուշացման հիմնական պատճառը փողերում քննություն հանձնելն է բժշկական հետազոտություն։ Զորակոչային բաժնում ավարտում են աշխատանքները, վերջնական տեսքի բերում զորակոչիկների փաստաթղթերը։ Համոթանում են դպրոցների կողմից տղաներին տրված բնութագրերին։ Ուրախալի է։ Իրենց լավ են դրսևորել արդեն զինվոր տղաները նաև դպրոցներում ուսումնարաններում։ Բարի են, ընկերասեր, կազմակերպված։ Հավատում են, բանակում նույնպես կպահպանեն այդ բնավորությունը։ Ընդունված կարգի համաձայն զինկոմիսարիատից հետո զորակոչիկները հարազատների, զինկոմիսարիատի ու շրջարարշակազմի աշխատակիցների ուղեկցությամբ այցելեցին Բեձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցի, մոմեր վառեցին։ Նորակոչիկներին բարի ծառայությունը վերադարձ մաղթեց շրջարարակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը։ Նորակոչիկները մեկնեցին Ստեփանակերտ, որտեղ եւ որոշվի, ով որ ծորամասում պետք է ծառայի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի ոստիկանության պետ ոստիկանության գնդապետ Իգոր Գրիգորյանի հրամանով ոստիկանության պետի խորհրդական ոստիկանության մայոր Արմեն Մովսիսյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից եւ նշանակվել ոստիկանության պետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում։ Ներկայացնելով նորանշանակ աշխատակազմի ղեկավարին ոստիկանության պետը համոզմունք է հայտնել, որ Արմեն Մովսիսյանի մասնագիտական ունակությունները կանապաստեն ոստիկանության աշխատանքները կանոնակարգելու եւ գործունեության ընդհանուր արդյունավետությունը բարձրացնելուն։ Ոստիկանության պետը ներկայացրել է նաև ոստիկանության անznագրային եւ վիզաների նորանշանակ վարչության պետին Արայիկ Ներսիսյանին։ Ոստիկանության պետի հրամաններով կադրային փոփոխություններ են կատարվել նաև ոստիկանության քննչական վարչությունում։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում օրերս հյուրընկալվել էր Երևանի Սոս Սարգսյանի անվան համազգային պետական թատրոնը։ Բեմադրվեց արվեստի վաստակավոր գործիչ կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանի հեղինակած «Լռության ձայն» կամ «6-րդ պատվիրանը» պիեսը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ներկայացումն իրականություն է դարձել Արցախի եւ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունների համագործակցության արդյունքում մշակութային կանգար ծրագրի շրջանակներում։ Ներկայացվող թեման ծանոթ էր հանդիսատեսին։ Պիեսը գրել է Վիգեն Չալդրանյանն իր համանուն կինոնկարի հիման վրա։ Սա պատմություն է Ամերիկայում մեծացած սեփական ինքնությունը կորցրած հայ երիտասարդի մասին, ով գալիս է Հայաստան ու ամենաանսպասելի վայրում, քաղաքի աղբանոցում սկսում վերագնահատել կյանքը, ճանաչել ինքն իրեն ու վերաարժևորել թողել այն ամենն, ինչ մինչ այդ թանկ էր իր համար։ Այսպես հացած աղբանոցի տիրուհու կերպարը մարմնավորել է երիտասարդ դերասանուհի Ժաննա Վելիցյանը։ Իր հերոսուհու մասին նա մեծ զրույցում ասաց. Ես խաղում եմ կերպար, որը գունավոր է, որը շատ է, որը լիքն է ու հենց այդքանով է ինքը արդիական։ Իր զգացողությունները, իր ապրածները, իր վերապրումները ու այդ ամեն ինչի մեջ մնալ մարդ, մնալ լուսավոր կետ, այնքան լուսավոր, որ ինքը կարողանում է հեղափոխի ամերիկահայ մի ռեժիսորի, ով որ տարիներ առաջ գնացել է Ամերիկա ու նրիվ ուրիշ մարդ է դարձել Ամերիկայի բարքերի պատճառով, ինքը կարողանում է վերափոխել այդ մարդուն, վերադարձ վերադարձնել են իսկական հովոյին։ Իմ մարմնավորած կերպարն այնքան էլ հարազատ չէ ինձ անկեղծացավ դերասանուհին Հովոյի դերը խաղացած Ստեփան Ղամբարյանին էլ օտար ու անհասկանալի է իր հերոսի մարդկային կերպը որ ասեմ շատ հոգեհարազատա չէ։ Ես առհասարակ այս տեսակ մարդկանց չեմ սիրում։ Ես իմ տեսակով չեմ սիրում մեծամիտ, եսակենտրոն, եսասեր, դատարկ տեղը։ Մարդ կարա մեն սիրի իրան, հարգի իրան, ինչ որ պահանջներ ունենա կյանքի բոլորի հասարակության եւ այլն հանդեպ։ Բայց եթե ինքը ունի վաստակած այդ հարգանքն ու սերը եւ ինքը ունի որոշակի դիրք եւ ինքը շատ տաղանդավոր մարդ է, արվեստագետ է, դերասան է, ռեժիսոր։ Իր ամբիցիաները որոշակի առումով կարող ես տանել, հանդուրժել Բայց ես առասարակ այս տեսակ մարդկանց չեմ կարող անցալեմ։ Ի վերջո, սա դարձի ճանապարհ է։ Այն գիտակցումը, որ դու ամբողջ մի կյանք ապրել ես, ու ապրել ես անիմաստ, սխալ ես ապրել։ Ներկայացման հաջողությունը դերասանները պայմանավորեցին ռեժիսոր Դավիթ Հակոբյանի տաղանդով։ Նա ասում են դերասանները յուրահատուկ դիտակետից է մտածել թեմային։ Ռեժիսորն էլ իր հերթին հաջողության գրավականը դերասանների ընկալումների ու խաղի մեջ է տեսնում։ Այդպես միմյանց հասկանալով, լրացնելով ու գնահատելով ստեղծվել է մի ներկայացում, որին հաջողվել է հուզել հանդիսատեսին։ Ինձ համար իսկապես անակնկալ էր Արցախի հանդիսատեսի արձագանքը։ Ես իրոք չէի սպասում, որ այսքան բուրըն կարձագանքի, այսքան կհասկանա ինչի մասին է այս ներկայացումը ու այսքան ակտիվ մասնակից կլինի այս ներկայացման։ Մենք խաղում ենք, փորձում ենք չնկատել հանդիսատեսին, բայց ամեն դեպքում լսում ենք իրենց ռեակցիաները ու շատ հաճելի է, որ այն ինչ որ դու անում ես, տեղա հասնում ի վերջո։ Ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր արվեստի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Հակոբյանը պատասխանելով ներկայացված թեմայի արդեականության մասին հարցին ասաց. Ես շատ ուրախ կլինեի, որ այս թեման այլևս մեզ հետաքրքիր չլիներ, որ այս թեման մոռացված թեմա լիներ, որ ես իմ երեխային ասեի այս թեմայի մասին, ինքը զարման արարսել, դա ինչի մասին է։ Դրանց մանեղել է, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Ցավոք սրտի այս ցավը դեռ մեր սրտի մեջ է։ Ավերված երկրի ցավը դեռ մեր սրտի մեջ է։ Մենք դրանով ենք ապրել։ Այդ ծերունդը դեռ ողջ է։ Այդ ծերունդի երեխաները, որոնք այդ գենթագիտակցության մեջ ունեն այդ ամեն ինչը դեռ ապրում են նրանք եւ մենք չենք դրել որ լացնենք այդ դարդերի վրա ոչ եթե նկատում եք մենք շատ իրոնիայով ենք վերաբերվում այս ամեն ինչին հումորով մենք փորձում ենք ծիծաղել նույնիսկ դրա վրա հենց դադարենք ծիծաղել ուրեմն շատ տխուր է ուրեմն շատ տխուր է բայց պետք է տեսնենք չէ վերջապես այդ աստղը մի օր տեսնենք թե չէ ու կարծում եմ որ ինքը ստացված ներկայացում է այդ իմաստով Արաջիկայում նոր ներկայացումներ կբերեն Արցախ թե չէ, Դավիթ Հակոբյանը դժվարացավ ասել։ Ամեն դեպքում հաճելի է վերադառնալ Արցախ, ասաց նա, եւ հնարավորության դեպքում հյուրախաղեր ելի կլինեն։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրության եք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը։ Հուլիսի 23-ից 30-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 129 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնույթի 75, տեխնացին բնույթի 12 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 9 դեպք, այդ թվում դրան 64, վերելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 2 դեպք։ Հուլիսի 23-ից 30-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 69 դեպք։ Գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք, տուժել է 3 քաղաքացի։ Հուլիսի 24-ին ժամը 09:36-ին Շուշիի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Ստեփանակերտ Գորիս տանող ճանապարհի 6-րդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել ՃՏՊ Շուշի հրշեջ փրկարար մասի հրշեջ փրկարարները մեկնել են կանչի վայր օգնություն ցաբերելու նպատակով։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ Ասկերան քաղաքի բնակիչ Էրիկ Խաչատրյանն իր վարած ՎԱԶ 2106 մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվել ձորը, ինչի հետևանքով վարորդը ստացել է տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Հրշեջ փրկարարները դժվարին ցուսաբերել են առաջին բուժօգնություն եւ տեղափոխել հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Ըստ բժիշկներից ստացված տեղեկության, տուժածի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Հուլիսի 29-ին ժամը 07:33-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Դրմբոն Ստեփանակերտ տանող ճանապարհի 42-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Փրկարար ուժերի վարչության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը մեկնել է Կանչի վայր տեղ հասնելուց պարզվել է, որ իրար են բախվել Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բնակիչ Ռայսա Տիմոշենկոյի վարած Toyota Magnish-ի եւ Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքի բնակիչ Արարատ Զաքարյանի վարած Ford Magnish-ի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վարորդ Ռայսա Տիմոշենկոն եւ Ford Magnish-ի ավտոմեքենայի ուղևորը տարբեր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակбаժնետերական ընկերություն։ Ըստ բժիշկների ստացված տեղեկության, դժվարների վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Նշված օրերին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 4 դեպք է գրանցվել։ Բոլոր դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղունների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 20-ից 25, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։